Rabbim daha nice bayramları inşallah sağlıkla, sıhhatle, imanla e, tekrar tekrar ermeyi bütün Müslümanlara, kardeşlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ateşten kurtulan e, kullarından eylesin. Hakikaten Allah Azze ve Celle'nin nimetleri, bizim üzerimize olan nimetleri saylamayacak kadar çoktur. Ve bu yüzden dolayı ne kadar Rabbimize hamd etsek gerçekten azdır. Yani düşünün bir kurban nimeti belki de birçok Müslümanın evine, birçok insanın evine et giremiyor ama Allah Azze ve Celle'nin bir armağanıyla kendisi gücü yetmediği halde komşusu kesmiş ise muhakkak kendisine de bir nasip ne yapabiliyor? Düş, e, düşebiliyor fakir fukaranın da hakkı olarak ve onlar da en azından evinde bir e, rızık olarak e, ne yapabiliyorlar? Rızıklanmış olabiliyorlar. Evet, yani Allah Azze ve Celle'nin bu tür şeyleri olmasa belki de e, nedir? İnsanlar o fakirlerin, fukaranın e, halinden ne yapamayacak? Belki de anlayamayacak. Evet kardeşlerim, e, dersimiz biliyorsunuz Bukhari Rahimullah'ın sayhinde tevhid kitabı ve bugünkü hadisimiz, hadis şerifimiz Tevhid kitabının 8 <clears throat> numaralı hadisi. Ondan önce bir bab açıyor İmam Bukhari rahimahullah ve babında da Ener razzâku dul kuvvetil metin ayeti kerimesini getiriyor. Ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki muhakkak ki çetin <clears throat> kuvvet sahibi olan ve razzak olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Hadisi şerifimizde Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ma ahadun asbara ala eden semi'ahu minallahi yedda'i